rero ni aho havugwa amakica amakiba kuri radio isanganiro ndabibutse nimero mushobora kwakura ko Eh, ni uko boraba bakacubakira kugira ngo ntihagira abantu kizohapfura gifata mm, urakoze cyane eh, joseph yego mugire ibihe byiza kubisangana ariko mukabisangana rivugana bivugana umucanwa sinzi igituma ariko baguma bagerageza kubikora kugira mubandanye mwumviza neza isanganiro isanganiro eh, twayikunda ahubwo murabe muze muhinyanyure nibyo bariko baratunganya ikiganiro kirabandanya aho havugwa amaki ku banywanyi kubatubwira yuko murongo wa limitera uh, utari kuracamo neza hariho na eh, na rewo hari n'abashobora gukoresha WhatsApp eh, ku bashobora gukoresha rewo bakoreshe umuhora wa rewo ku bashobora gukoresha limitera nabo bashobora gukoresha umuhora wa limitera cyangwa bagaca no kuri WhatsApp byose birashoboka haro eh, Jackson mwakiro akazina sindakumvise Jackson mwakiro yego Jackson amahoro n'amahoro cyane rwose hiyo havugwa amaki baje amakuru avugwa ngaho mutamenye musanzwe mm. igitoro twebwe ngaha cyabaye indansi agiye muyinga twabutse nka twebwe dusanzwe turi nk'abanyonzi dutwara mhm, eh, uruza n'uruza dufate abamotari mm. tugeze ngaha iburika nta gitaro gihari hariho sitasiyo zibiri mhm. aha ikarusi wapi nta gitaro gihari mhm. uno munsi nyine twiriwe twicaye twabuze na kimwe dukora kweri mu n'amakuru mutamenye ariko ibyo ngera bimaze igihe kitari gito hari amababi haciye nk'indwi zibiri cyangwa zirenga bimeze uko uno munsi ngira mm. mu minsi yahera byakunda mu gashora kurongana dukeya mu gashora gukora wape kandi amategeko ahari mm. atagitoro kurondera nk'itanda niyabosha bakunyara Jackson imwakiro nubwo ga telefone kiwe gaciye gacika cimviro yaje gushikiriza yatubwiye amakuru tutamenye aho imwakiro yuko uh, abakoresha abagendesha ivyuma uh, bamaze igihe badakora kwera ubukene bw'igitoro bagasaba ababijejwe ko ico kibazo oh, urabona ubivuga ku nk'amezi abiri ahatatu bimeze uko nyine bimeze eh, uko rero bitungwa rero nyakwama kubera ko yamayivuga arazi neza avene igihugu igitukorere n'igitumerere rero yatamakarana umusikiranganzi w'ubudandazi n'amahinguriro bavuga ahantu baba bananiriwe ariko iyo kigeza kuri bitatu n'atatu bitatu n'atanu ni akamaramara reka jareka eh. ariko reka kunezerwa n'itombore mu mufuko w'umuceri noneho umuceri nawo eh. ukuye he niya mvyeyi eh. itigera iraba irarira abanywanyi bayo yewe konete nzogucana inkwi zahera oya aho nitubeshanye ugira umbwire ko ico kiroro cose c'umuceri ugihawe na ekonete ibi nivyo ubonye womenya ko hariho n'abandi batahukanye ibiroro vyuzuye ibiharage ifu y'ibigori ntibagere rero n'abaronse igifobya c'amahera kuri eko kaje eh, ewe ndahomvye humura ntaco uraho kuko eh? promosiyo iracabandanya ah. nyarutse ararubwira uko bagira kugira ngo batsinde yemwe eh. wibaza ngo ni birebi eh. nta kindi uretse gukoresha amayinite yawe yego haba gutelefona kwandika mesaje yego kuri interineti ugashikana ihangiro ryawe none iryo hangiro candarimenya gute byose biroroshe eh. ufyonda akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha maze ukibonera amayinite usabwa gukoresha ku munsi kubwira ube special na ikonete gutyo rero rero ukaba washobora gutsindira bimwe na dondagura zinduka karufyonde akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha urabe ihangiro ryawe ryo gukoresha ku muhora wa ekonete haba mu guhamagara kwandika mesaje cyangwa kuri interinete maze wirongera amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye bugizwe n'umuceri ibiharage ifu y'ibigori ndetse n'amahera kuri eko kashi ukaba udafise ikarata simu ya ekonete egera ibiro by'ubudandaji vya ekonete bikwegereye imana ibigufashemo burunzi igihugu canje ekonete umuhora wanje niho turi hagumye hakura abo muri karusi n'igitega ni byiza ko turonse uwiruye igina batubwira ingene byifashe mm, iyo havugwa amakuru dufise mm. turafise ikiraro bita ku rugoma baratarukuruke mm-hmm. ubu umuntu agiye ku isoko y'ikinyinya ingorane mm. kubera carabomotse carabomotse umuntu ntaronka ahahita ni mm. ukuvuga utwara akazigo hanyuma abantu usanga bategeye imizigo kugira ngo baze barayisora mhm. uri kuragahombesha ibyo bimeze gutyo kuva ryari ga pensiyano kuva mu ndwi iheze kumva mu ndwi iheze eh. urakoze kudushikiriza amakuru tutari bwamenye yego yego nizere ko ababijejwe ah, baba bari barabyumva kugira bumve igikwiye gukorwa ni ukubibora bakaraba n'akantu gato badandikanya kugira ngo abantu bahite kabisa ni amahoro turashima ariko ikibazo dufise amakuru avugwa iwacu ni amakuru ajyanye n'umwimbi w'ibigori eh, kuko ikigo anagesa mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego bari batubwiye ko indwi igiye gutangira bategerezwa kuronka amafaranga bagurishije bakaronka amarese mhm. ariko abagurishije bakaronka amarese ntibara amafaranga n'ubu ntaraza mhm. sinzi rero uko bimeze mwebwe mushikakure mwotubariza abarongoye ikigo anagesa ko amafaranga batubwira ko amafaranga agiye bataraboneka abagurishije bakaronka amafaranga n'abataragurisha nabo bakagurisha bakaronka amafaranga Emmanuel wawumvirije amakuru yo kuri uno wa mbere Emmanuel niyumviriza amakuru yo kuri uno wa mbere haraza kuronka ikibazo cy'inyishu yiwe rwa kidimbwe mhm. duherutse gutwara abantu babiri ku munsi w'imana wa pasika mm. baze barabe rero hajya ahantu kuri baraje nyene rukunda kubatwarira baze basume barabe ingene bohaca ikindi kiraro bitabaye ngombwa naho abantu babonye huzuye baze bareke kuza barahaca kweri ego bigira imana reka aratubwira amakuru ajyanye eh, n'umutekano muke eh, nizere ko eh, icimbiro ciwe cyashikirijwe n'ababijejwe baba barumviriza iradiyo kugira bumve igikwiye gukorwa twakire undi mwanya ku murongo wa alo amahoro amahoro hmm. none ibyo umuntu azoba azobisugura azobivuga kubera iki hmm. ubutegetsi nabo baca bavuga bati ngo bagomba kuraba imigo ngo bagomba kwiga ku mibereho y'abanyagihugu ngo bamenye uko baba babayeho hmm. amakenga rero ahagaze hehe ku banyagihugu amakenga ahagaze hehe ku bijyanye n'uko bavuga ibyo batunze ni ukuvuga amakenga ahagaze mhm. ntabwo bavuga bati uwo mutegetsi iyo batwara akazi uko abanyagihugu babayeho iyo bari umutegetsi ameze gutya mm. bagatongera bakagaruka bakavuga bati ibyo umuntu azoba atunze bazaba bagaruka kubigira guterereza kubera iki bazaba bagomba kuraba uwo bazosanga atunze bike Mm-hmm. bamwongereze cyangwa uwari uba usanga na kimwe bamugurire bamuhe niyo mm. yego muba mumaze kubishikiriza nk'abajeje intwaro iyo myidogo mukashikiriza amakenga yanyu ni ukuvuga ubwana munyamakuru hmm. abajejwe intwaro bamwe bamwe nk'abo bo ku mitumba mm-hmm. hariho uwo ubaza bakavuga ati twebwe dukora ku itegeko baba baduhaye hmm. rero ibyo muba mutubaza ategana mubaze ab'imbere urumva amadokisha nkuko nabo nyene ucubona ko atabitahukirwa canke hari nkikinyegezwa wewe rero ushireka uri umuntu azi ubwenge ntirwamo batabirebire uca wihore urakoze cane alex ego bwana munyamakuru amenyesha makuru baradiyo sangane yuko satimiri bavyumvise ubutumwa bwabashikiriye mbwira ijo rugeza icyo ni ikibazo gikwiye gukorwa n'abantu bari ku nzego zo hejuru kuko twebwe nk'abantu bato bato turabona yuko atacu twokora ego hubwira icyo kibazo cy'ubukene bw'isukari gikemugwe ubona ababijejwe bokora iki boraba nyine ukuntu bobikora kuko twebwe ntidushobora gutora umuti kuko hmm. naho twaba tuvuga ati twoshikira hiri hajya muri sumo hmm. bica bigorana kuyisohora kubera udafite uburenganzira bw'ukuntu woyisohora hmm. yego usaba rero ko ico kibazo co kemugwa isuka rikaboneka yego tukaza turaronka agasukari tumwe mu gasururu hmm. mbega iyo bishitse ikaboneka iboneka ku giciro cyashinzwe na leta yego mm. urakoze urakoze cashinzwe na leta n'ukuri hmm. yego urakoze desire ko dushikiriza amakuru tutamenye hiyo muri iki naba murakoze mugire ijoro ryiza yego namwebwe mugira ibikorwa byiza ngaho ku radio y'urundi isanganiro pana y'uburundi niko bameze naho mwigura amatohoza baca babibabwira reka umuntu azobandanya abikora ko amatohoza uh, abwira abingana byifashe ubwira ijoro ryiza alex ikiganiro kirabandanya ayiwanyu havugwa make twaba tugeze ku isaha zitatu reka umuntu azobandanye akora amatohoza kugira barabe ko atobara abadandaza bikikamukiza canke nabo batoba birangura bigoranye bigatuma baduza ibiciro mugire ijoro ryiza ikiganiro yari aho iwanyu havugwa amaki eh, mwakoze muge mwese mwashikirije amakuru tutashoboye kumenya nshimire n'abandi bagerageje kwakura ariko bitakunze nizere